U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni.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 Trpe mnoge uvrede, iskušenja, probleme, ratove, prolivanje krvi, uznemiravanje, sve to trpe radi čega? Toga što kažu naš gospodar je. Ko danas kad bude napadnut, koga ljudi straše i nastoje da ga odvrate od pravog puta. Neka slobodno kaže riječi svijetle istorije, da kaže ja mogu podnijeti da ti mene ganjaš, mogu podnijeti da me ubiješ, mogu podnijeti da me zatvoriš, ali ne mogu podnijeti džehennem.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 Koga on subhanahu wa ta'ala uputi, taj je A koga on azze wa džel pravedno zabludi ostavi, taj nikada pravog puta neće naći nema nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema nikoga ko zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu i da je Muhammed Allahov rob i koga je poslao kao poslanik poslanika ljudima da dostavi objavu koju je časno prenio ljudima i ostavio Draga braćo, u ovome vremenu se nameće mnogo stvari da se govori o U vremenu kada su ljudi sa jedne strane ogrezli u grijesima, a sa druge strane opterećeni nekim drugim stvarima koje nisu toliko bitne da bi se zabavili njima. Pa je potrebno ukazati na jednu važnu temu, to jeste istiqamet ili ustrajnost na pravom putu ili istrajavanje na pravom putu. Ovo je jako bitna tema, pogotovo u današnjem vremenu. Ova je tema bitna od početka do kraja. Od kada je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bitna je i bit će bitna do sudnjeg dana. Jer su ashabi radijallahu anhu, kad su primali islam i uzimali obaveze rada za islam, obaveze truda za islam, Pitali Allahu poslaniće šta je moja zadaća nakon primanja Islama. Znači stavljam se na raspolaganje Islamu i muslimanima da služim, odnosno da budem radnik na pozivanju Allaha uzvišenu vjeru. Pa ja da shaba upitao, evo Sufjan upitao poslanika sallallahu alaihi sallam, reci mi Allahu poslaniće nešto na čemu ću ja ostati, a da ne moram pitati nikog više poslije. ali Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, Kul amantu billahi thumme staqim. Reci kaže ja vjerujem u Allaha i ustraj na tome. I ko zaista kaže ja vjerujem u Allaha i ustraje na tome i umre na tome taj je postigao uspjeh. Njemu ne treba više ništa. Ne mora on se truditi da zadovoljava ljude, nego da radi za Allahov din, da bi zadovoljio Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno da nastoji da se širi Allahova vjera ispravno na zemlji i da ustraje na pravom putu. Ustrajavanje na pravom putu je jako bitna stvar. Jer kroz istoriju je poznato da su mnogi ljudi izgovorili šehade i mnogi su ljudi ušli u Allahu vjeru. A da li su ostali u Allahu vjeru? Nisu svi. Nego jedan dobar dio kroz istoriju razni sorti ljudi otišao, ponovo se vratio u griješenje, ponovo se podmetnuo na neke druge načine, Uglavnom, ustrajnost je jako bitna da bi čovjek sa Allahovom pomoći preselio sa ovoga svijeta, da bi se susreo sa svojim gospodarom, a da mu nije pridruživao da mu nije činio širk, da je ispravno vjerovao i da je ustrajao na to. Pa ćemo vidjeti ako voda blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj časnoj knjizi vezane za ustrajnost na pravom putu, koji ste opadileti ustrajavanja na pravom I zato što je to ova tema za nas jako bitna danas. li potrebno da neko na brzinu te zbuni ili da ti neke nadimke nadiva ili da te ucijenjiva ili da ti nešto govori, a da čovjek nije u stanju da se time odbrani ili da se nosi sa svojim dimom da mu pokazao šta je to u stvari I da mu pokazao da on osjeća uživanje vjeri da on osjeća uživanje u imanu. Vidjet ćete kad ljudi mnogi pitaju, otprilike od ljudi koji nešto ne razumiju ili ljudi koji žele da te nako isprovocira, kad mu kažeš vidiš što ovo moje vjerovanje, ja uživam u svom nema više pitanja. On ono odjednom ostane bez teksta. Zašto? Zato što on mislio da si ti zbunjen, da je tebe neko zaveo i da ti u stvari ni ne znaš šta ti hoćeš. Međutim, kad kažeš ja osjećam iman u svom srcu i ja uživam u svom imanu, onda onda ima više pitanja. Pare, s ovim se nije igrati, ja sam mislio da oni nešto, tamo drže brada za pare ili nešto slično. Toga možete čuti čak i dan danas. Međutim, kad vidi da ti uživaš u svom vjerovanju i da ti dođeš na Sava u 5 sati, u pola šest, onda njemu stane. Onda on vidi nema tu ničim vas I onda se odmakne. Međutim, kod ljudi koji je malo onaj lakše, kako bi rekao, ovaj, oni ovaj, neki sumnju, neki stvari, onda se čovjek počne nešto pitati. Međutim, kažem da uživaš u svoj manu, a nastoj da to bude istina što si rekao.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 I zatim ustraju na tome. Znači oni koji kažu naš gospodar je Allah. I ustraju na tome. Na čemu ustraju? Ustraju na vjerovanju da nema niko ko zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala. Ustrajavaju na čistom tevhidu. Ustrajavaju na istinskom obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala koji je jedini dostojan da bude obožavan. Na tome ustrajavaju. Ustrajavaju na ispunjavanju obaveza, odnosno farzova koje je Allah subhanahu wa ta'ala Čuvaju se zabrana onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio njegov poslanik to je ustrajavanje u vjerovanju. Ovo se spominje znači u tefsiru vezano za ove riječi ustrajavanje, jeste čisti teohid i ustrajavanje u naredbama i klonjenje zabava. E sad šta se dešava sa onima koji ovo kažu? Te tenezela alihimul melaike. Njima se spuštaju meleki. Subhanallah. Zar nije počeo da se Allahovom robu na zemlji spusti melek? da ga Allah subhanahu wa ta'ala pošalje po zadatku da se on spusti kod vjernika. Zbog čega? Da mu kaže Ella te wala Nemojte se bojati i nemojte vi tugovati. Jer moguće sad da, da vjernik bude tužan. Jer moguće da čovjek bude sad pesimista, da ne zna ništa. Sve što mu se nametne, njega ufatio neki strah. Ko osjeća iman u svojim prsima i koji ispravno vjeruje u Allaha uzvišenog, nema kod njega ovih stvari. Kaže, moj gospodar je Allah. Kad bi se sve okrenulo ovako dol, kaže, moj gospodar je Allah. I onda mu Allah šalje mene. I šta mu kaže? mene? Allah šalje, znači, vjernicima meleke u jednom od tri stanja, odnosno sve tri stanja. I meleki prate vjernike i u životu na dunjalku i na samrti na ahiretu. I ako Bog da pratit će i u džennetu. Znači vjernik uvijek pod pratnjom koga Allahovi odabrani Zašto? Zato što je rekao moj gospodar je Allah i ustrajao nam. to. Nije sumnio nikakva, Nije se kolebo uvjerovao. Nije dozvolio da ga neko zbuni. Nego kaže moj gospodar je Allah i nastoji svim sredstvima da se približi Allahu subhanahu wa ta'ala i probira sve ono, ono čime je njegov gospodar Subhanahu wa ta'ala I znači, znači ove riječi kad se upućuju, kad upućuju meleki, kaže Allah te hafu, upućuju vjernicima na samrt, znači, znači kad napušta ovaj, ovaj svijet, šta mu kaže Allah te hafu, nemojte se vi, kaže, bojati. Čega? Znači, znači nemojte se bojati onoga što slijedi sad iza. To jeste smrti, kaburskog zava i proživljenja. Vi se toga nemojte bojati. Zašto? Zato što ste vjernici. Zato što ste doživjeli da vas Allah subhanahu wa ta'ala održi do, do, do smrti na imam i na pravom I vi se nemate čega više bojati, gotovo. Wala tahzani. I nemojte kare biti tužni. Zbog čega? Zbog onoga što je ostalo iza vas. obično ljudi na samrti su tužni za djecu, neki za imetkom, za porodicom, belaj, kaže problemi. Ti nemoj više za tim tugom. Onaj koji ide u susret Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovi problemi ostaju, on se nema potrebe za njima satirati. Dalje kažu meleki, nahnu awlijaukum fil hajati dunja wa fil ahire. Mi smo vaši zaštitnici i na dunjaluku i na ahiretu. Znači Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je poznato u životu vjernika na dunjalu, da Allah subhanahu wa ta'ala šalje pomoć vjernicima i u životu, u borbi, u ovim stvarima dunjalučkim koje su nama potrebne, Allah ti daje velike i potpomažete na pravu. Zašto? Zato što se ti zarekao i kazao, gospodar moj, ja iskreno vjerujem. Ja nikog tebi ne činim ravno. Allah ti daje zaštitu. I meleki kažu, mi ćemo biti vaši zaštitnici i na dunjalku i na i čak kaže kad dođu, kad ljudi budu proživljeni na sunjem danu, i vjernici budu uvedeni u džennet, opet su tu i meleke. I dolaze meleke, kaže, na vrata i govori mu'minima, na alejkum bima sabertu. Kaže, neka je na vas Allahov spas zato što ste vi trpili. Šta ste trpili? Zar ne trpe danas vjernici iz zemlje? Trpe mnoge uvrede, iskušenja, probleme, ratove, prolevanje krvi, uznemiravanje, sve to trpe radi čega? Radi toga što kažu naš gospodar Zbog čega i nevjernici nastoje da potaru tu riječ i da ju gnjetavaju samo zbog ovog. Što oni hoće da ustraju na to? I šta se dešava? Neudu billahi ta'ala, da se ne bi desilo danas. Allah sačuva toga. Da se pojavi kod ljudi strah pa, pa kad nevjernici svoju kampanju dignu i svoje prljave vojske, pa da pa zastraše vjerni, pa da ljudi pa kažu slušaj kare, nije se sa njima igrat, povlači se. Sa Allahom se nije igrat. S nevjernicima ti moraš kako hoćeš. Moraš dignuti ruke i kadat jara bi uništi do temelja. I Allah je kader da ih uništi. Ali Allah hoće da iskuša ljude jedne s drugim. Pa daje da vjernik kad presedi Allah mu daje šehade. I on je dobio i kad je vjerovao, dobio i kad je poginuo. Opet je svakoj situaciji dobio. A nevjerni gubi i kad je živ i kad krepa. U svakoj situaciji on je I ne smije se desiti da se ljudi boje ljudi. Zato što neki učinjaci ovo čak upotrebljavaju, ne udubila da je u šir. Čovjek kaže bojim se ljudi. Ja bi išao, ne znam, u džamiju, neki kažu ja bi nosio brado, živim tu i bojim se, kaže šta će. Ako se ti budeš u životu bojao ljudi, a strah je, je, je vrsta to je ibadet srčani ibadet koji mi osjećamo samo prema Allahu subhanahu wa I nema potrebe da se vjernik boji ljudi. I ako bi se bojio ljudi, njemu to oduzima strah od Allaha uzvišen. I ne smije se igrati sa tim. Kaže, moj gospodar je Allah kad me ubili masa. Sa'id ibn Jubeir, rahmetullahi alaih, jedan od kada se usprotivio tadašnjim tim vođama koji su bili nepravedni zlomčari, pa mu kaže, ovo Sejde, zar se nećeš, kaže, pogući. Kaže, tako mi Allaha kad bi me ubili, pa rastrgali moje tijelo, moja crijeva pobacali po ulici, pa da se psi lutalice vuku i da se, da se igraju sa njima, kada ja neću, Čak i to kad se Zašto? Zato što sam uvijeđen da sam napravo. Zato što hoću da ustrajem na Šta je se desilo? Ubijen je na tom putu, rahmetullah, Ali je ostao povuka do sudnjeg dana, istorija se uči od takvih. Istorija se nauči od kukavica. U islamu je nepoznata stvar da čovjek bude kukavica, vjerujem. I kod pa inače kaže, kad se pojavi čovjek da znaju da je škrt i da je kukavica, neće se niko žento tako, niti bi udao za tako. Straga i škrt, kore nemamo sa njim ništa. Ako bi mi kada nema ovog čovjeka nikad. I zato su ovo osobine koje ne poznaju, pogotovo učenjaci u islamu se nikad nisu bojali. Hoćemo navesti jedan svijetli primjer imama Ahmada rahmatullahi alej iz njegovog života. Kad je Mu'tesim, sadašnji halifa, koji je imao dosta dobrih dijela u svom hilafu. Međutim, braćo, vidite kakva se iskušenja dešavala i prije. I danas kad se dese iskušenja, nećemo mi okrugivati, upirati prstima i praviti još kavu veću, nego ćemo mi nastojati da ustrojemo na pravom putu. Taj Mu'tesim je vladar koji je, kad je bila jedna muslimanka zarobljena, opremio vojsku i poslao dok se ta muslimanka nije oslobodila, nema povlačenja vojske vojsku čitavu za jednu Međutim, kada je došlo iskušenje o stvaranju Kur'ana, kad pa su došli imamu Ahmedu Rahmetullah Ali, kaže se, složili se učenjaci neki, složili se ovi, kada moraš vidjeti potvrde je Kur'an stvoren. Pa, nikad ja to neću. Pa je bio zatvoren i bio je, kaže, bit će vam to na vrućem pijesku. Toliko je žestoko da bi čovjek, kaže, da bi udario dva bića, umorio se. Ovaj I ovaj tadašnji halifa mu te se kaže ovome što udara, udri jače kada Allah ti ruku odsjeci. Vidiš iskušenje. Udri imama Ahmeda još jače kaže. Potpo po to iskušenje. Ali imam Ahmed ne, ne, nikako sustav u ovim stvarima. Pa kažu, o Ahmede, kaže, popusti malo, kaže, vidiš šta ti rade ljudi. Kaže, ja sam prohobo žestinu pjeska i udaranja bićeva i vidio sam da mogu izdržati, ali džehennemsku vatru ne mogu. To ne mogu izdržati. Ko danas kad bude napadnut, koga ljudi straše i nastoje da ga odvrate od pravog puta, neka slobodno kaže riječi i svijetle istorije, da kaže ja mogu podnijeti da ti mene ganjaš, mogu podnijeti da me ubiješ, mogu podnijeti da me zatvoriš, ali ne mogu podnijeti hernem. Ja to ne mogu nikak, Ne mogu podnijeti dunjaličke vatre, ne mogu bila kako da se ja igram sa džehennem. Kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže straz bila la emle emle min al džinneti wal nasi i sigurno ćemo napuniti džehennem ljudima i džinima. Potpuno. Ko će se igrati vam Nema igra. Pogotovo kad su u pitanju ljudi. A još više kad su u pitanju nevjernici. Ljudi koji su Allahovi neprijatelji, ljudi koji su tirani, ljudi na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio, ljudi koji je Allah u proklao. Zar se zbog takvih da se čovjek povlači da se ostavlja vjeru? I zar zbog takvih da se osjeća strah? Ponos pripada islamu i muslimanima. Ponos i vodstvo pripada islamu i muslimanima. Kufr mora biti ispod islama. Kufr mora biti pod nogama muslimana. Muslimani zaslužuju da budu vođe i predvodnici na zemlji. I Allah subhanahu wa ta'ala daje skupinama koje su čvrste i ustrajne tu pobjedu da mi vidimo svojim očima. Ne trebamo previše biti pametni, to se sve vidi. I oni javno objavljuju najveće super sile na zemaljskoj kugli. Sad nema više kolebanja da kažu mi smo danas pobjedili, nismo, nego kažu javno mi ne možemo pobijediti Nikako ni znamo gdje se nalazi Šeibusa. Ne znamo ništa. Pa kako ćete znati da ste Allahovi neprijedni? Koga Allah ponizi i propišemo mu poraz, zar će on nikad uspjeti? Kako smo proučili koga Allah u zabludi ostavi, ko će ga u put napraviti? Nema to. Koga Allah ponizi, i će mu dati ponos? Nema to. Samo kome Allah subhanahu wa ta'ala dadne ponos, Allah je dao ponos, ponos pripada Allahu, poslaniku i vjernici. I niko drugi nema ponos na zemlju osim vjeri. Iskreni mu'min koji ne pridružuje Allahu koji ustrajava u vjerovanju i koji kaže moj gospodarja. E takvi se ljudi oni danas na zemlji boje. Pa kaže uslikaj Ubaci ga tamo u arhivu, pripazi ga, prati ga, ne daj vamo ga, tamo ga, međutim on ne zna tajne. Tajne je samo zna uzvišeni Allah subhanahu I Allah pomaže vjernike i pomagat će im sve do sunnjeg dana. I dalje znači, znači od blagodati, ustrajavanja na Allahovom putu, kako Allah Đelešanu spominje, kad dolaze meleke, te tenezela alejhimul melajke, tu alla wala tahzanu wa abširu bil džennet illeti kuntum tu'adun. I kaže, obradu i džennetom, koji je njima obećan, i u njemu će imati sve što njihove duše zažar. Kakva blagodat veća čovjeku treba odobiti? da provede desetak, dvadesetak, trideset, pedeset, sedamdeset godina na dunjalku i da dobije vječni ženet. Jer to ta cijena, to Allah subhanahu wa ta'ala daje svoje milosti. I poznato je iz hadisa kad bude uveden čovjek koji je najviše iskušenja imao na zemlji. Pa kada uvedete ga u džennet pa ga odmah izvede. Kad ga izvedu, kaže čovječe, se ti ikad patio, kaže nikad. Što? Zato što je vidio blagodati ljepote dženneta, a da ne pričamo znači o Allahovoj milosti i blagodati gledane u Allahovu plementu i uzvišenu lice. Tu su nagrade neprekidne. Tu su ono što naše duše žele za čim teži. I ko to snosi u svojim prsima? Za njega mora obuhvati strah. Za njega mogu obuhvatiti prljavi kjafe. Za njega mora obuhvati njihove sumnje i strahovi i nered koje oni pravi. I šta hoće? Hoće da ih pripišu nama. Hoće da pripišu ljudima koji vjeruju Allah. pa kažu pa vidite, to su ti teroristi. A on kad pošalje bombu, kada ovo je bomba pametna. I te mase današnje, dobre mase ljudi vjeruju da je to tako neobljubljeno. Gdje mu je pamet? Gdje mu je pamet da bomba mora biti pametna? Allah Želešanovu kaže kad spomen, kad su u pitanju oni, da su oni neđase, nevjernici, da oni zaslužuju ti kojima treba bombe na glavu bacati. Kad Allah Želešanovu spominje u sura Muhammed, kaže فَضَرْبَ الرِّقَابِ Udrite nevjernike po vratu, udri ga, u ta doba su bile Kaže udruga po vratu, znači, znači gotovo. I dan danas njemu pripada bomba, ne pripada muslimanu. Zašto? Zato što musliman obožava Allaha uzvišenog i ne dira nikog. A njemu to smijeta zato što je muslimanski razum iznad njihovog razuma. A šeitanu, zapamtite, i ovo je najveći neprijatelj razuma. On voli samo ljude koji ne kontaju glavom ništa. Njega ne interesuje ništa, ali čija glava rada, i ko kaže moj gospodar je Allah, njegova glava sigurno radi. I on razmišlja i obraća se Allahu uzvišenom za pomoć u svakoj situaciji. I moli Allaha protiv ovih zlikovaca i nesretnika. I on vidi da u tebe glava radi. Kare, pripremi se protiv A ove mase obične, gdje u njega radi samo stoma, a glava je isključena. Kaže, ta je dobra. On s njega drži isto tamo samo za biračko tijelo za nešto drugo. Ili ovaj, ovaj ostali dio drže za uživanje. Ništa njega ne interesuje više. Evo, sinoć isto prave emisije na televiziji po pitanju marama. Oni raspravljaju o marama. Šta ćeš ti smradi jedan raspravljati o Allahovom propisu, o Allahovom I da se neko dođe s tobom nagađati. Kao što je šeji bin Baz je Ali rekao kad su Došli, kaže, še, zovu te tamo, kaže, da raspravljaš sa šija. Kaže, neću doći. Zašto? Kaže, pa jer kad bi došao, on bi misli da vrede ništa. Ali ja neću doći zato što ne vrede ništa. Hoću da im dadne do znanja da oni nisu zaslužili da se sa njima priča. I uvijek kad kaže, dođite da mi govorimo o maramu. Nećemo doći. Naše klupe će biti prazne. Zašto? Zato što vi niste dostojni da se sa vama priča o Allahovom propisu. Vi ste smutljivci, vi ste Allahovi neprijatelji. Vi niste zaslužili da se sjedi sa vama i da se o vama priča. Oni neće pozvati daju jednog iskrenog da dođe u studiju i kaže mi smo došli da te pitamo o propisu hijjaba. Pa kad mu brat održi predavanje sat vremena napravi emisiju, eto to bi njemu bilo dobro. A neće on to, nego on hoće da on vodi emisiju i da on raspravlja o Allahovom propisu i I hoće da izjednači nošenje marame i krst na vratu da je to jedno. Zbog čega? Zbog toga da hoće da zatare vjerovanje kod ljudi. Hoće da isto oni stari komunisti danas da ubiju vjerovanje u ljudima. Međutim, Allah je dao da je bilo uvijek iskreni ljudi, iskreni vjernika koji su ustrajavali u vjerovanju. U onome vaktu iza drugog svjetskog rata, kad su komunisti naredili da muslimanke poskidaju hijab, nekabe da skinu, bila je žena koja nije tila skinuti nikaba nikad do da ne izađe iz kuće, ali neće ga skinuti. Pa su zvali onda učenjaka, jer ovo je njihova taktika. Daj nekoliko učenjaka, pa kad on izda fetvu da je dozvoljeno skinuti nikab, kaže onda će one poskidati. Međutim je bilo i tada iskreni učenjaka, iskreni i robova, koji kaže nikad ja to neću dozvoliti. Ono što je Allah zabranio. Bili su jedni ubijani, jedni vješani zbog takvih stvari, to je poznato. Vješani i ubijani zbog toga što su govorili istinu. I danas je ponos da budeš ubijen na Allahovom putu zato što govoriš istinu. Za jedan propis, da ne priča da te zbog islama Međutim, mi ovo moramo shvatiti da je ustrajavanje u vjerovanju naša obaveza i da Allah subhanahu wa ta'ala obećao mnoge blagodate takvim robovima. Pogledaj šta su učenjaci u istoriji trpjeli, radi čega, radi islama. Da li bi do nas dotekla istina da se ljudi igrali sa vjerom? Izdavali fetve kako kome naum padne? Ili pristajali na propise koje njima nude nevjernici? Nema to. Nego ima ustrajnost, vjerovanje i nema koleba. Kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu kad govori da će doći vrijeme razilaženja ljudi. Kaže, alaikum bi sunneti, na vama je da se držite moga sunneta, wa sunneti l'hulafa i rašidin al i da se držite sunneta mojih ispravnih i upućenih halifa. Ispravni i upućeni učenjaka, koji su na ehli sunnetskom učenju. Hoće čovjek tada zalutati ako voda neće nikad. Zašto? Zato što ti učenjaci tumače Kur'an i otkrivaju istinu govoriti protiv smutnji ovi koji podmetaju, podmeću nevjernici. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas počasti u stranošću vjeru. da nam podari da živimo kao momini i da se ovog svijeta selimo kao momini. Da nam podari džennetu firdaus. Amen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Potrebno je još spomenuti, braćo, neke od metoda ustrajnosti na pravom putu. Sa šta je to vjerniku potrebno da bi on ustrajao na pravom putu? Lijepo je slušati kad kaže ustrajavanju, međutim šta je bitna stvar da se zapamti da bi čovjek ustrajio. Neke metode koje bi mogao da upamti na Većina od nas to se primjećuje da ima i praktikuje, međutim da to bude na umu čovjeku. Šta je otprilike razlog skretanja ljudi sa pravom puta? I šta je razlog neustrajavanja na pravom putu? I sad ovi metodi će to ukazati. Prvi metod koji je potreban jeste da čovjek očisti svoje vjeru, da uspostavi u svom srcu čisti teoriju, da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala nakon kako je propisao, da slijedi sunnet poslanika sallallahu alaihi wa e, e sad u okviru toga spadaju sljedeće metode. Sljedeći metod jeste znači, znači sticanje znanja. Čovjeku je teško ustrajati na vjeru ako neće da Evo od tog znanja jeste sticanje šerijatskog znanja. To jeste pristovanje halkama, pristovanje predavanja, druženje, saznavanja Allahove vjeri, učenje ispravne literature i čitanja. To su metode na kojima čovjek se druži sa Allahovom knjigom, druži se sa knjigama učenjaka i on će ako Bog da biti uvijek prisutan i Sljedeći metod je džema, znači, znači druženje u džemama. I nemoguće što kaže da postoji džemat i da taj džemat nema halka. U kojima se uči Kur'an, halke iz fikha, halke iz hadisa, iz istorije islama, pa makar je čito iz Ali je bereket u zajednici jeste kad bi sad svi sjedili, samo čitali ovu knjigu, ti ne bi nikada komoda zavodili. Jer stalno učiš i proučavaš. Od metoda što je vezano za Kur'an jeste učenje Kur'ana na pamet. Da li je moguće da čovjeku zakršlja mozak, kako mi kažemo, ili da mu glava ne radi ako uči Kur'an? Ne može se to desiti voda nikad. Zato što stalno obnavlja i i friško uči nove ajete. Ponavlja one stare ajete. Pa ponekad kaže, bratu, da ti malo mene prislušaj, dede, ja prislušam tebe. Da vidimo šta je ko novo naučio, pa da se nekad jedan drugog zastidi malo kaže, kako si ti od godina naučio Džuza ja imam 25, ja nisam naučio dvije, dvije stranice. Pa će ga biti stid, pa kar idem ja stignuti ovoga što je naučio Džuza. Uglavnom i u tom ustrajanju pod pomaganje jeste hajr inša Kako Allah Đelšanu spominje sureva al-Asr, vateva saobil hab, vateva sabr. I oni koji preporučuju jedni drugima strpljenje i istinu. U džematu je to da se preporučuje strpljenje i istinu. Iako Bog da u takvom društvu čovjek neće nikad zadovoljiti. I Allah spominje dalje ste razbila ja i hajladi namenu takullaha ve kunu Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i budite sa istrenim Allahovim robom. Da li će čovjek zaluta sa iskrenim? Neće voda. I zato su to otprilike neke metode koje su potrebne kod pomaganja u dobru, isto od metoda, savjetovanje u islamu i nerazlikovanje braće je jedna isto od dobra metoda. Da mi ne kažemo, sad ja sam na ovoj strani, meni potrebno jedno tri, četiri brata bi biva nekakvog mog ranga, ovi tam ne mogu sa mnom, oni otpadaju. Poslanik sallallahu alejhi nije pravio razlike u tim stvarima. Jer kad bi došao neko pa kaže ko je među vama Muhammed, ne bi ga mogao poznati. Nego bi pitao ko je, zašto nema razlike ni u čemu, ni u odjeći, ni u obuće, ni u čemu zato i mi moramo da pojednostavimo stvari, da stavimo braću otprilike na isti rang. Čim kare vjerujem Allaha, vjerujem i ja, da se potpomažemo u dobru, ne mogu ja sebi sam davati prednost na to. Mi ćemo to osjetiti jedni kroz druge, ali nećemo mi to istica sami. I to su otprilike metodi koji su potrebni za ustrojavanje na pravom putu. I što je još malo onaj, radi napomena, bitno da ne bi ovaj, kroz ove medije, nevjernici, unijeli smutnje i nereda, pošto na njihovim medijima i televizijama otprilike oni pričaju stalno na kakvim uspjeh. Evo, sedam, osam godina stalno viću mi napredujemo, uspijemo, a stalno idu do. I vidi se, evo, hvala Allah na internetu, ovako, ko prati to svaki dan, kaže, u Iraku uništili kolona američkih vozila, uništili tank, uništili špijunski avion, uništili braća, ovo uništilo, To je sve uživo se vidi i snimci mogu se vidjeti video snimci. Međutim, njihova priča govori drugačije, ali ovo je prava istina. I šta je jedna još žalosna stvar? Zašto je ovo sad kažemo? Što je bitno ustrajavanje na vjerovanju? Zato što mi, pogotovo ovdje bosanci, kažu svi da su muslimani. Međutim, iz Bosne i Hercegovine se priprema kontingent 130 ješadinaca u To je nemoguća stvar nemoguća stvar da dojde nevjernik i da opremi muslimana u svoju uniformu i da kaže ide se boriti protiv Allaha. Kako jedan brat kaže, to je samo rabosanci. Ljudi se nekad ismijavali sami. Ali da ljudi znaju svoju vjeru i da znaju svoje vjeru i da je taj u džematu negdje, ne bi on nikad iz džemata ošao u vojsku Nikad. Čak i crnogorci, kada oni nesretnici što kriju pare pod lopatu, neće raditi i oni se prijavljaju u I njiha 50 kada treba biti. Vam je poznat po neradu, ali veli tamo ima samo zagrabit, ide i ja. Da Bog da na leđu svi pa da vidi kako. I zato je poznata je stvar i po drugim zemljama, u Italiju, u Francusku, u ove zemlje, dolaze svaki dan njihovi samci. I kaže, ozbiljno razmišljaju o povlačenju. Zašto? Zato što više ne mogu opravdati narodu te sanduke. On proglasi dan žalosti u državi, došlo šest sanduka, a od da se pakuje još. I svaki dan ima trebala biti žalost. A i trebamo biti žalost zato što je Allahov ne prijeti. Njemu je žalost svaka. Molim Allah uzvišenom da pomogne islam muslimane, da pomogne muđahide Palestine, Afganistanu, Iraku, Čečeći, Somaliji, svim mjestima kojima se vraća pored da se uzdigne Allahu riječ. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uzdigne islam muslimana, porazi kufr i nevjerovanje. Molim da i nas počasti da budemo nosioci tevhida i da budemo građani, na putu, da nam podari Poruka فيهم قد بدا الشمس منهم دانية Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove lješanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. من راحة فدعي الأوطان واغتربي ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه Ti putevi će biti zatvarani. ostaje samo put vjernika.